50 languages. 91 91อนุประโยครองลงมาที่หนึ่ง subordinadas amb què u หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น el temps probablement serà millor demà คุณทราบได้อย่างไร ¿Cómo sap? ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Espero que será millor. เขาต้องมาแน่ Segur que vindrà, ell. แน่หรือ És segur? ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา Sé que vindrà. ขาโทรมาแน่ Segur que trucarà. จริงหรือ De debò? ดิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมา Crec que trucarà. วายมันเก่าแน่ๆ El vi probablement és vell. คุณรู้แน่หรือ N'està segur? ดิฉันคิดว่ามันเก่า Suposo que e s vell หัวหน้าของเราดูดีมาก El nostre cap és ben plantat คุณคิดอย่างนั้นไหม Vol dir ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Fins i tot em sembla molt guapo หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่ๆ El cap segur que té una xicota. คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือ Ho creu de debò? เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว És ben possible que tingui una xicota.